บุ๊กทู หกสิบสองชาสตูดู การตั้งคำถามหนึ่งสอลคาร์ดันยก เรียนยอดกีรี นักเรียนเรียนมากไหม دانش آموزان زیاد درس می خوانند؟ ไม่ نه. آنها زیاد درس نمی خوانند. ถาม سوال کردن คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม شما از معلم زیاد سوال می کنید؟ ไม่ครับ ผมถามท่านไม่บ่อยน่ะมันอสอู ซิอัดสอัลนมีคนาม ตอบกลับ จาวบดอดัน ช่วยตอบกลับด้วยครับลุตฟัน จาวบดาฮิดผมตอบกลับ มัน จาวบมีดาฮัมทำงาน کار کردن เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม อูอัลอนคอร์มีคนัดใช่ครับ เขากำลังทำงานอยู่บลเอูอัลอนคอร์มีคนัดมาอามาดันคุณจะมาไหมชมามีอัยดครับ เรากำลังจะมาเร็วๆนี้ بله ما الان می آییم อยู่ زندگی کردن คุณอยู่ในเบอร์ลินใช่ไหมครับ شما در برلین زندگی می کنید ครับ ผมอยู่ในเบอร์ลิน بله من در برلین زندگی می کنم